Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Şüphe yok ki biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu, onun kıymetini sana ne bildirdi? Leyletul kadri hayrun Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey inerler. O gece fecrin doğuşuna, gün ağarana kadar selamettir.''